Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha. I svjedočimo da je Muhammed alaihi salatu wasalam Boži rob i Boži poslanik. I tvrdimo i kažemo da ono koga Allah uputi niko u zabudu ne može odvesti a koga on u zabludi ostavi, nema toga koga može uputiti. Također tvrdimo da je Allahov govor najljepši, najbolji, najistinitiji govor, a da je Muhammedova salatu uputa najbolja i najispravnija uputa, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u džehennemsku vatru. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, to jest od Adem alaihi od njega je stvorio njegovu suprugu, to jest Havu A od njih doje je mnoge muškarce i žene na ovome svijetu stvorio. Zato se bojte Allaha onoga s čijim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze ne zaista Allah dobro vidi sve što radite. O vjernici, istinski se Allaha bojte i ne umirite osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, on će vaša djela dobra primiti, a loša će vam oprostiti, a onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu pokorava, taj će velikim uspjehom uspjeti. Govorimo o tematici vjerovanja. Tema ovog kursa jeste kako doći do Allaha uzvišenog. Kako postići da tebe kao osobu, kao tijelo, kao dušu, kao riječi i djela primi uzvišeni Allah, gospodar svjetova. Zato ćemo početi sa prvim temeljem. Sa ugovorom koji je uzvišeni Allah Đelešanu i obećanjem dao Ademu a.s. kada je protjeran iz dženneta. Rekao je uzvišeni Allah Đelešanu. وَقَالَ هْبِطَا مِنْهَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٍ I on reče, kada je Adem počinio grijeh, on reče, to jest uzvišeni Allah, silazite iz njega. I jedni drugima ćete neprijatelji biti. Dio mu smatra da se ovo odnosi na Adema i Blisa, to jest džini i ljudi će vječno do sudnjega dana biti neprijatelji. Šetani i ljudi. Dok drugi smatraju da se ovo odnosi na Adema i da se misli na njegovo potomstvo. I jedni drugima će neprijatelji biti do sudnjega dana. Fe imma jeti minni huden. Femeni tebe teba hudaje fela i znajte da će vam od mene dolaziti uputa. Pa kogod bude slijedio tu uputu, neće zalutati i neće nesetan biti. To je Allahovo obećanje. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دَنْكَ ونحشره يوم القيامة أعمى a onoga ko se okrene od moje opomene i upute, da ćemo da proživi težak i tegoban život, a na sudnjem danu proživjet ćemo ga slijepa. Kale rabbi lime hašerteni ama, vakad kuntu basiran. On će reći, gospodaru moj, zašto si me proživio slijepa kad sam vidio na Dunjaluku? Kale kedalike tetke ajatuna fenesiteha, wa kedalike lijome tusa. A Allah će mu reći, to je zato što su ti dolazili moji ajeti, a ti si ih zaboravljao kao da ne postoji, okretao se od njih, tako ćeš i danas biti zaboravljen. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ a tako ćemo kazniti svakog onog ko u grijehu pretjera i ne bude vjerovao u ajete gospodara svoga. Wala azabu ahireti ašeddu abqa. A trebate znati da je ahiretska kazna i žešća i dugotrajnija. Vratimo se na ajte. uzvišeni Allah Đelešanuhu protjeruje Adema, Havu i njegovo potomstvo samim tim iz dženneta. I daje obećanje. Ugovor koji ima dvije strane. Dio na koji se uzvišeni Allah obavezuje i dio koji trebaju ljudi da ispune. Dio na koji se Allah obavezuje glasi fe imma jeti jennekum min nihuda Od mene će vam dolaziti uputa. Kažu mu Fesiri, dolazit će vam poslanici i objave. Znači, uputa za nas danas je Muhammed, alaih salatu wasalam, odnosno njegov sunnet, za koji se jasno zna gdje je zabilježen počevši sa Buharijevom zbirkom, Muslimovom zbirkom, četiri sunena i drugim validnim zbirkama gdje je sačuvan poslanikov sunnet. I Kur'an kao objava, evo Kur'an kao dio Allahovog obećanja koje je dao Ademu za njegovo potomstvo, to jest i Femeni tebe Sad dolazi dio koji mi moramo ispuniti. Pa ko bude slijedio moju uputu, kaže uzvišeni više, To jest Kur'an i poslanika, Neće zalutati. Neće zalutati u čemu? Znači, ajet nije precizirao, neće zalutati u vjerovanju, recimo neće zalutati u postupcima, neće zalutati u međuljudskim odnosima, ne. Ostavio je uopšteno što znači da podrazumijeva sve moguće aspekte i dimenzije čovjekovog života. Tako neće zalutati u vjerovanju. Ko se bude držao Kur'ana i upute poslanika sallallahu alejhi ne može biti da čini širk. Čovjek može činiti širk samo iz dva razloga, ili iz neznanja, ili iz zle namjere. Ne može zalutati u vjerovanju ne može zalutati u ibadetu. Ibadet će ostati sačuvan kako ga je poslanik sallallahu alaihi prakticirao do kijametskog dana. Prihvatit će ga ko će prihvatiti, odbit će ga ko će odbiti. Ne mogu zalutati ni u međuljudskim odnosima. Neće moći ni jedan čovjek do kijametskog dana reći šerijat nije zabranio kamatu. Šerijat nije zabranio blud Šerijet nije zabranio prevaru. Samo je pitanje slijediš li ili ne slijediš. Ali ne, nećeš zalutati. Vala ješka. Znači, nećeš zalutati na Dunjaluku i neće čovjek biti nesretan na ahiretu. Šta znači biti nesretan, odnosno da ne bude nesretan? To jest, neće gorjeti u džehennemskoj vatri. Znači, neće gorjeti u džehennemskoj vatri. To znači biti nestan. Zato Abdullah ibn Abbas kaže ovdje, neće, biti, neće zalutati na Dunjaluku i neće biti nesretan na Ahiretu. I također je od njega se prenosi da je rekao, ovim majetom Allah se je obavezao da će na pravi put izvesti svakoga ko bude držao se njegove upute, objavi i neće, ispasit će ga na ahiretu, neće biti, neće gorjeti u vatri na ahiretu. To je ono što je Allah Žešanu obećao Ademu, ali nam, njegovom potomstvu. I onda su nakon Adema poslanici dolazili, jedan za drugim u nizu i stalno su ljude vraćali i podsjećali na ovo obećanje, na ovo pravilo, na ovu potrebu. A nakon našeg poslanika, sallallahu ve koji je posljednji, Ulema je dobila taj veliki zadatak i veliki teret da preuzme obavezu vjerovjesnika i da ljude vraća na ovaj ugovor i na ovaj dogovor. Kao što poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "El ulema al-anbiya", kaže sallallahu alejhi ve sellem, ulema su nasljednici vjerovjesnika u ovom umetu naravno. Ali za onoga koga uzvišen, ko se okrene od ove upute, Allah Đelešanovu kaže da će teškim životom živjeti. Komentatori Kur'ana, mufessiri, govorili su mnogo o teškom životu. Ali svi se slažu, kad sve sabiriš, da taj težak život odnosi se na tri dimenzije, na tri etape – svaka koja dolazi je teža od ove prve. Prvi težak život, tijesan život je na Dunjaluku. Zapamtite dobro. Nemojte da vas zavara sjaj i blještavila koji posjeduju oni koji ne vjeruju u uzvišenog Allaha U dušama svojim u srcima svojim, to su ljudi duboko nesretni. To je sto posto sigurno. Materijalno bogatstvo je potrebno za čovjeka. I ono je dio čovjekove sreće. Zato što poslanik sredljem kaže u sreću se ubraja. Znači dio sreće je da čovjek ima lijepu kuću, da ima udobnu jahalicu, da ima dobru ženu i tako dalje. Nabrojuje četiri, pet stvari za hadisa ali to nije sva sreća. Prava sreća se krije da se čovjek veže za svoga stvoritelja i da sa njim ima dobru komunikaciju i dobar odnos kroz ibadete, kroz spominjanje, kroz osjećaj i tako dalje. I na to se odnosi hadis kuci u kome je uzvišeni Allah Đelešanu kaže ko mene nađe našao je sve koji izgubi mene, izgubio je sve. To je prava sreća. I morate praviti razliku jednu. Između sreći, koji je duboko ukorijenjen osjećaju duši i između zadovoljstva koje je kratkotraj, kratkotrajno. Oni koji u Allaha ne vjeruju, njegove ajete, oni osjećaju ta kratka zadovoljstva Čim to zadovoljstvo prođe, oni u svojim dušama osjećaju još veću tamu, još veću rupu, još veće crnilo. I onda se trude da ispune tu, prazninu stvarima koje samo još više pravi veći jaz između njih i njihovih duša. To je razlika između vjernika i nevjernika. Oni nisu sretni unutra, ali osjećaju kratka zadovoljstva. Vjernik je sretan i zadovoljan unutra, makar osjećao kratke tuge i bolove kroz svoj život. Kaže Ibnul Kajim za, jednu Ibnu Valahi Wallahi nisam vidio čovjeka koji živi težim životom, prođe i po pet, dana da ne pojede koru ljeba. Ali nisam vidio koji, čovjeka da je ljepše, zadovoljnije i sretnije živio od njega. Nikada materijalno zadovoljstvo nije mjerilo sreći. Wallahi vidiš ljude, pa to je tuga jedna koliko su oni tjesni. Koliko su oni tako nekako oko sebe isijavaju negativnu energiju da, da čovjek ne bi s njima sjeo. A dođeš čovjeka koji je siromah, ima penziju 290 maraka, minimalac. ali ti kad sjediš s njim, osjetiš nekakvu blizinu, bliskost, nije ti teško sa njim sjediti, nema neke tegobe uz njega i sa njim i tako dalje. To su stvari koje dolaze sa imanom, to su stvari koje dolaze sa vjerom u Allaha Đališanu. Wallahi čuješ ljude imaju penzije recimo 800 eura, 1000 eura. Oni se više boje i više se za svoju egzistenciju nego naš neki čovjek koji ima, nema ni 100 eura penzije. Eto, nek ima 150 eura. Odakle taj strah? Šeitan se ukorijenio u njihovim životima. Es šeitanu ja idukumul fakra, Wallahu ja idukum magfirate minhu wa fadla. Šeitan, šeitan vas plaši siromaštvom, a Allah vam obećava oprost od sebe i brojne blagodati. I zato ti ćeš naći ljude koji ne vjeruju u Boga, vječiti pesimisti. Ma kakvo god da je stanje, on vozi auto mašala, ima kuću mašala, ali opet od nečega uvijek strahuje, uvijek mu nešto fali, uvijek je u nekoj trci, nikad mira da uživa u onom što ima. I zato Ibn Taymiye kaže, vallahi, šta god bude razlog da se čovjek okrene od Allaha, Allah ga kazni time zbog čega se okrenuo od njega. Učini da mu to bude kazna još na ovom svijetu. I oni se okrenu tom gomilanju bogatstva, trkčanjem za zaradom, zaborave i na nama, zaborave i na vjeru, zaborave i na I onda Allah da, da takve oči, takve duše nikada nisu site, uvijek su u nekim strahovima, u nekim nedomicama i ne mogu uživati onome što imaju. Ne treba to. Zato, ko nađe uzvišenog Allaha u svom životu, našo je sve. Ako ne nađe, subhanallah, evo uzmite primjer, za mene je zaista ibret, ja svakom preporučujem da čita knjige Munira Gavran kapetanović Allah mu se Život tog čovjeka je zaista poučan. Od svojih mladih dana on je prolazio kroz kušnje ogromne i strašne zbog islama. Kao mladi musliman. Ogromne kušnje. Kroz te praktično logore koji su bili tada u to vrijeme. Prošao je sve. Kad je fino to završio, odslužio tu kaznu, postaje invalid. Razboljeva se teško. Ostaje invalid do svoje smrti. Pred sami rat počinje strahovat za svoju djecu, počinje mu proganjati djecu. To je veće iskušenje čovjeku ponekad nego njega. On bi više, više volio da njega neko uznemirava nego djecu pa je proveo rat u Sarajevu. Cijelo vrijeme. Ali njegova pisanja koje je on pisao, posebno knjiga Mladi mjesec će opet sjati, tako odiše jednom iskrenošću, jednom dubokom vezom sa Allahom Đalešanom, tako da jednu noć opisuje kada su ga isprebijali, sav je bio u krvi, slomljena dva rebra, leži pored WC šolje u neuslovnim uslovima, pije vodu iz te WC šolje gdje svim mokre ima je zatvorenika puno. A on kroz pozočiće opisuje kako gleda u nebo i kako je osjeća neopisivo zadovoljstvo zato što osjeća blizinu uzvišenog Allaha i zna da ga te kušnje čiste i približavaju Allahu. i seđde koje je tada činio opisuje ih da su bile veoma, veoma duge i duboke. Ta iskrenost, ta dubina zaista nešto što se teško može riješiti, ali može se učiti kroz pisanje, on je bio izuzetno nadaren kada je u pitanju, to opisivanje, a iskrenost ima u tome udjela da čovjek zaista opisuje i eto Allah je dao tom čovjeku da zadnje, što bi rekao, dijelo pred samu smrt, 94. Allah je odredio da ode na hač kao posljednje dijelo i preseli poslije hađa. Omogućio mu je, znači, i to i taj dio. I taj ibadet. Zato taj dio da se čovjek veže za svoga stvoritelja za Allaha Đelešanu, putem ibadeta, putem zikra, putem učenja Kur'ana, putem tih dugih seđdi. Čak u Lema dosta u leme dozvoljava i ne, mora biti, moraju dove biti na arapskom jeziku. Seđdi na bosanskom jeziku. Kažeš, ja rabbi, ja sam došao sa svim svojim grijesima, uradio sam to, uradio sam to, ali ja drugog Boga nemam. Ja moram tebi opet doći, tebi se vratiti, od tebe tražiti, jer drugog Boga osim tebe nema. I to čovjeka dođe, kaže i prizna to je Allahu draže od bilo kakvog ibadeta pobožnjaka i slično. Da mu se njegov rob vrati. Lallahu ašeddu farahan bi teubeti abdihi min ahadikum fi ardi falatin i tako dalje. Allah se više raduje povratku svoga roba njemu, nego jedan od vas što se obraduje kad u pustinji izgubi svoju devu na kojoj mu je i hrana i piće i sve, i onda legne pod jedno stablo, preda se sudbini i kaže gotovo je, umirem i završeno. A onda se probudi i pored sebe ugleda svoju jahalicu sa hranom, sa pićem i sl. I onda od silne radosti kaže Allahu moj, ja sam tvoj gospodar, ti si moj rob. pogreši od silne radosti. Tako se uzvišeni Allah Đelešanu raduje svome robu. Kad mu se stalno na novo vraća, kad ga stalno na novo moli, a poslanik sallallahu alejhi je rekao kada se čovjek približi Allahu za pedalj, ti napraviš jedan pedalj prema Allahu Đelešanu. Allah Đelešanu se tebi približi za podlaticu. I zato tvoj bade, tvoja dva rekata je korak ka približavanju. Znaj da se Allah Đelešanu te približio duplo. Pa kad se čovjek približi za podlakticu, Allah se približi za rukohvat. Kad čovjek krene prema Allahu hodeći, Allah ide prema njemu žureći. Kad čovjek ide žureći, Allah Đelešanu prema njemu ide trčeći i tako Uvijek više. Zato ne treba propustiti te prilike. Ne treba propuštati te prilike. Svaka nova prilika je novi dan. Ja sam skoro sjedio sa jednim čovjekom koji je u Zenici privrednik i ima svoju, svoju firmu, praktično bavi se određenom proizvodnjom i dobro poslije. I on kaže sljedeće. Ja se svako jutro budim radostan i vesel što idem na posao. Zato što idem na posao koji volim. A ja onda pomislim, subhanallah, čovjek se raduje zato što ide na posao, posao koji voli. To je u redu, to je lijepo. Ama čovječe, zar je naš iman toliko u petama da nama nije drago kad ujutru sunce ili kad zora grane da smo se probudili, da slavimo svoga gospodara, da klanjamo mu, da mu se obraćamo. Naš poslanik, sallallahu alaihi kad god bi se probudio, rekao bi, alhamdulillahi ledi ahjani badema emateni. Bo Hvala Allahu koji me je probudio nakon što me je usmrtio. To jest spavao. Zahvaljivao je Allahu Radostan se budio za novi dan i tako dalje. I slušajte dobro, reći ću vam nešto. Dokle god čovjekova glavna misao kad se probudi i ne bude šta mogu ja uraditi ovaj dan da zadovoljim Allaha I kad omrkne, noć kad dolazi, šta mogu ja u ovoj noći uraditi najbolje da zadovoljim Allaha Đelešanu? Neka zna da nešto sa njegovim načinom života nije u redu. Nije u redu mora biti prva riječ i misao uzvišeni Allah Zadnja riječ i misao Allah I zato poslanik sallallahu alejhi ve kad bi progledao rekao bi alhamdulillah Hvala Allahu koji me je probudio. A zadnja riječ bila bismike Allahumma wada'tu džembi u S tvojim imenom gospodaru moj spuštam svoj bok i s tvojim imenom ga podiži. To je život. Zato vrijedi se potruditi. Pa kad bi proveo i deset godina u borbi sa samim sobom ostatak života da uživaš u spomenu svoga stvoritelja, isplati se. A hiretska nagrada je bolja i vječna. Wallahu alamu sallallahu ala nabina Muhammedu alihi wa sahbihi wa